الله أكبر الله حي على الفلاح أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد في ملكه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله صلوات ربي وسلامه إليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام إخوة المؤمنون إخوة المسلمين مرحبا بكم في يوم الجمعة يوم المبارك يوم يوم يوم خير الأيام أسبوع يوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى na kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shukrani zetu kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutuwezesha kufika siku kama hii leo siku ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliusifu siku bora katika siku za Ijumaa katika siku za wiki siku ambayo kwamba bora katika siku ambayo kwamba jua likichomoza ni katika siku ya Ijumaa ikhwanu muslimun fa mawdu'u al-yawm بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الإخلاص فالإخلاص أساس كل شيء فالعبادة لا بد بإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإخلاص المعروف عند أهل اللغة فالإخلاص كما يقال الإنسان إذا أمر الشيء أو أعطى النصيحة لغيره بإخلاص فقد أدى الأمانة بدون بدون الخيانة أدى الأمانة حق أمانته حق كما ينبغي وبدون الخداع كما أهل الشر حينما يتكلمون عن الإخلاص فيقولون هو التقرب إلى الله تعالى بالعبادات وقصده سبحانه وتعالى دون غيره من المخلوقات بحيث لا يختلط بأعماله ونياته أي رياء أو سمعة أو إشهار فهو يقصد العمل فقط لوجه الله تبارك وتعالى وينبغي به ويبغي, ويبغى به رضا الله سبحانه وتعالى فيكون عمله بذلك لأجل الله سبحانه وتعالى فتكون خاصة لوجه الله سبحانه وتعالى وطلبا لأمر ثواب من الله سبحانه وتعالى سواء كان عمله الدنوي أو عمله الأخروي معناه من عبادات الله سبحانه وتعالى أو من أعماله لقصد الرزق نقزان الإسلام تتغسية خطبة يجمع الجمعة kwa wakati ambayo allah subhanahu wataala tutawezesha tutupatia tutazungumzia kuhusu ikhlas ikhlas ni nini Ikhlas ni maarufu katika watu wa lugha kwa sababu ni jambo ni neno la Kiarabu. Neno la Kiarabu ambayo kwamba ukimwambia mtu amefanya jambo kwa ikhlas maana yake amefanya jambo vile linavyotakikana bila upungufu wala kuzidisha. Au mtu unapomwambia mtu amempa mtu nasaha biikhlas basi huyo mtu amempa mwenzake nasaha biduni khiana. Hakuna khiana hapo hiyo ndio hiyo ndio asili ya ikhlas kama tunavyoelewa katika mambo ya ibada la budda ipatikane ndani ikhlas wa mutabaatu rasul sallallahu alaihi wasallam ikhlas unafanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au unafanya ibada kwa ajili ya kumrudisha Allah subhanahu wa ta'ala na mutabaatu rasul sallallahu alaihi wasallam unafanya jambo vile ama unafanya mambo ya ibada vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofanya tukikuwa na mambo haya mawili basi dini yetu itakamilika hatutapata uzushi katika dini vile tunavyoona uzushi katika dini tunafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kutarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tunafuata mwenendo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile inavyojulikana katika ahli al-ilm al-shar'i waliozungumzia maana ya ikhlas kwa upana wakasema ikhlas ni nini ikhlas ni kule mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ya ibada unafanya mambo ya ibada kwa kukurubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yako yote unayofanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sio kwa ajili ya binadamu au kitu chochote cha Allah subhanahu wa ta'ala hiyo hiyo maana ya ikhlas na unakusudia Allah subhanahu wa ta'ala asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukifanya jambo kama hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kukusudia mtu mwingine basi hapo umefanya ikhlas bila kukusudia kiumbe chochote kikusifu wala nini basi hapo umefanya ikhlas fanya ikhlas na unapofanya mambo yako ya ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala isiwe imechanganyika na mchanganyiko wote wa ria kwa sababu ukifanya ria ambayo kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema bila katika ria ina mina riya shirk yani katika riya katika shirki ni ria yani shirki ndogo yani unafanya jambo sio kwa sababu mtu mtu fulani akuone au kusifu yani unafanya ibada ili uonekane kwa sababu unafanya ibada bali unafanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ikhlasi isipatikane ria wala isipatikane kutaka kujionyesha kwa sababu ya mtu fulani au usio unataka sifa kutoka kwa mtu kwa hiyo mambo yako yote na nia yako yote kwa ibada zako zote unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio ikhlas ambayo kwamba tunakusudia ikhlas unapoenda katika ibada unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas unapofanya biashara yako unafanya biashara yako kwa ajili ya kumrudisha Allah subhanahu wa ta'ala haipatikani khiana hapatikani khiana katika nini katika ibada katika kazi yako wewe ni mwalimu wewe ni mfanyabiashara wewe ni mwajiriwa popote unafanya jambo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala tunaona wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapita katika sokoni akakuta muuzaji unga anauza unga kisha mtume akaingiza kidole akakuta kuna ndani nini kuna maji maji akakuuliza nini ni nini hiyo anasema ni mvua mvio iliyoharibu akasema ungeweka juu wengine waone kisha mtume akasema man na farisa minna kwa sababu huyu jamaa anafanya biashara yake sio kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala lao amengejua biashara kama hii kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikubariki basi angefanya kwa hivyo hiyo ndio maana ya ikhlas ahmiyatul ikhlas umuhimu wa ikhlas ni nini katika dini ikhlas ambayo tunaizungumzia ni jambo ambalo kwamba ni dharuri sana katika ibada ya mwanadamu kwa sababu usipokuwa na ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ibada yako na amali yako itakuwa habaa manthura hakuna chochote utakapata hakuna chochote utakopata الاخلاص سبب في قبول اعمال من الله تعالى اخلاص ni sababu ya ibada yako na amali zako Allah subhanahu wa ta'ala kukubali ukifanya ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu ya ibada yako na amali yako Allah subhanahu wa ta'ala anakubali yani sababu gani jambo unalofanya sio kwa riya bali amaluka huwa ibtigha'un liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wala ufanye kwa ajili ya mtu mwingine Ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake tukufu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi 'ibadati rabbih ahada faman kana yarju liqa'a rabbih mwenye anatarajia akutane na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama yani apate mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaahidi waja wake wema siku ya kiyama basi fa ya'mal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada basi afanya mambo mema wala asishirikishe Mwenyezi Mungu na yote katika ibada yake ndio maana yake unafanya jambo kwa ajili ya ikhlas usipofanya kwa ajili ya ikhlas basi utakuwa umeingia katika shirki na ukiingia kwenye shirki amali yako haitakubaliwa ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe mtu yoyote atakayefanya atakayefanya shirki yale atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada inna Allah la yaghfiru ameshaweka la atasamehe ukifa aliyakuwa ukimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utasamehe baada ya wengine Allah Subhanahu wa ta'ala akitaka atakusamehe kwa hivyo ibada yako unapofanya ukitarajia mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala unataka mema basi mambo yako na amali yako ufanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala wala yushriku bi ibadati rabbih ahada ndio wakati ambaye mtu anapokosa ikhlas anapokosa ikhlas katika ibada yake tunaona anashirikisha tunaona wangapi hapo wanadhurua kuna watu ambao kwamba wanamidai utaona msikitini wanaswali lakini wakati wa kutegemea mtegemee Allah Subhanahu wa ta'ala tunasikia siku hizi kuna watu wanaweka wanafuga majini anafuga jini akikuchunga bomba anafuga jini kwa sababu ya kuleta riski anafuga yeye anafanya mambo ya shirki wallahi angekuwa anajua madhara ya mambo kama hayo na hata class kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala angefanya hayo kwa sababu hayo yote ni mambo ya shirki na ibada yako inakuwa ni habari manthura kifo bara katika hali hiyo mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hakika mambo yako itakuwa ni machungu kwa hivyo ibada yetu tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhlas mtu kukuwa na ikhlas ni miongoni mwa sifa ya atahalli bi akhlaqil hasana ni kujisifu na kujipamba na tabia nzuri sababu ukiwa na ikhlas utakuwa unasifika katika wale watu waliojipamba katika kuwa na tabia nzuri kama vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotumwa mtume Muhammad sallallahu alaihi kana la yad'u ila makari min akhlaq mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiita watu katika tabia njema na katika tabia njema na asasi yake ilikuwa kushikamana na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kumbogesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake katika kuwa na ikhlas katika ibada ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtu anapokuwa na ikhlas hiyo ni katika sifa ya mtu kukuwa na amali njema mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala na maneno yako na mambo yako yote yawe ni ya kuridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala wala usimshirikishe Allah Subhanahu wa ta'ala na chochote unapokuja msikitini hapo muamini Allah Subhanahu wa ta'ala ndio muumba ndio mwenye kuruzuku na ndio mwenye ndio mwenye kukinga kwa kila jambo usifanye unakuja kufanya mbele ya mbele ya unakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha wewe unategemea nyingine basi ibada yako aina ikhlasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika mambo ya ikhlas kwa hakika waislamu tunapofanya ibada tuweke ikhlas na kuna vipengele ambavyo tutazungumzia ambayo itaonyesha mambo ambayo kwamba itafaa mtu kuhakikisha ikhlasi yake inapatikana katika ibada yake kivipi mpaka utahakikisha kuwa wewe una ikhlas katika ibada yako kwanza uwe na ikhlas nia uwe na nia yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fa ikhlasu nia ni nini amru adhim ni jambo kubwa nia yako usafishe wewe umeenda kusoma elimu ya dini au elimu ya kidunia weka nia yako safi Allah amekujalia wewe utakuwa daktari fanya kazi yako vile Allah subhanahu wa ta'ala anaridhisha anaridhia wewe umejaliwa kuwa mwanachuoni au umepewa elimu kiasi fulani fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyotakana kwa hivyo ipatikane katika mambo yako yote ipatikane ikhlasu nia فليس من السهل معرفة إن كانت نية الإنسان في أمر خالصا أم لا hatuwezi kujua kuwa katika nia ya wanadamu tukasema huyu mtu katika mambo yake amefanya ikhlas ama hajafanya ikhlas bali ikhlas inatakana mtaba kila mara unafanya bidii unahakikisha unajaribu kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala unafanya mtaba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala unajihisabu kila mara unajihisabu kila mara kila mara vile salafu swale waliotangulia kwa kijisafu hata kifanya ibada kila majaribu kuchagua baadhi ya amali zake afanye yeye na Allah subhanahu wa ta'ala anajitahidi ile akuwe katika mukhlisina ili asijapatikane katika shirki kwa hivyo uweke nia katika amali yako sababu nia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo kupokea Umar innamal a'malu binniyat hakika amali ya kila mwanadamu inahesabiwa kutokamana na nia yake ukija msikitini hapo nia yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa hiyo ujira ambayo kwamba umekuja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo nia ni jambo ambalo kwamba ni muhimu kwa mtu kuweza kufanya ikhlas na kila mara anafuatilisha amali yake na ku yani yuraqibu amalahu yuraqibu amalahu hatta yabda ila ani shuhrati wasum'ati wariya jambo la pili ambayo kwamba itamsaidia mtu kukurubisha katika ikhlas ibtiadu anil kibri wal ghururi ala al yani mtu ajitahidi ajitahidi awe mbali na kibri wala awe mbali na mambo ya ghurur Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kupatia jambo labda akakujalia na sifa fulani ambayo kwamba una sifa kisha ukawa unasifika na hiyo sifa jitahidi sana imba ni elimu ama mambo katika mambo ya kidunia usije kujaribu kuepukana na hiyo kiburi sababu kiburu kiburi ni katika rida Allah Mtume Muhammad Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi kubwa anasema kiburi ni ridai. Ridai yani ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yeye atakayeingia kwenye kiburi maana yake yuko tayari amejiweka tayari kupigana na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hilo jambo. Kwa hiyo jiepushe na kiburi na udanganyifu yani ghurur nafsia. Allah akikujalia akupatia elimu usiyo kawa ikhtirar kuwa mimi sasa mimi na mimi mwanachuoni zaidi kwa hivyo yani unaanza unaanza sumu inaanza kupatikana na shukura mbele ya watu au ukawa na sifa zote katika sifa za dunia au ukafika mahali ambapo unaanza kusifiwa unatuzwa kwa nini basi jaribu sana unarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na hiyo kibri na ghururu hiyo jambo la pili kujalia kurudisha katika katika kukuweka karibu na ikhlas kukuweka karibu na ikhlas kisha wanapofanya jambo ufanye qasdu ridha Allah subhanahu wa ta'ala na nia yako ni kufaulu ili unataka janna ya Allah subhanahu wa ta'ala yani mambo yako iwe ni kwa sababu ya ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala amali yako mambo yako ya yote unayofanya unataka ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala umefungua biashara yako Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia kila chochote ambacho kwamba kinaweza kuwa sababu ya wewe kusifika katika dunia kufanya kwa ajili ya kutaka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na pia vipi tunaweza kupata huo muhimu wa al-ikhlas tumezungumzia kuhusu muhimu wa ikhlas vipi tunaweza kuidrak tukapata huo muhimu wa ikhlas katika muhimu wa ikhlas kuna njia ambayo kwamba unaweza kujaribu kujepusha nayo naye ni tajawuz suubati fi katika mambo ambayo kwamba inayokupata unajaribu kuepukana naye kama vipi insanu anajahidi yujahidu nafsahu bitadhkiri Allah subhanahu wa ta'ala bi anna al-ikhlas amru min Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas ni amru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala anajitahidi kwa hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo anajitahidi nafsi kutokamana na hayo kisha يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في كل الأوقات ونقول مع الله سبحانه وتعالى ندعو كتبا كل وقت إلي أفاتي إخلاص أفاتي مني أفاتي رضا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نسمى كتبا كتاب تاكي كتبوه وإذا سألك عبادي وإذا, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون na watakapo watakapokuuliza watakapo waidha ka ibadi anni atakapokuuliza mja wangu kuhusu mimi yana atakapotaka kuniomba anataka mahitaji kwangu fa inni qaribun ujibu dawat da'i basi mimi niko karibu najibu najibu dua yote ambayo kwamba anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala faliyastajibu li basi mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtarajie Allah subhanahu wa ta'ala atawajibisha kwa hayo waliyu'minu bi la'allahum yarshudun na muamini Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kuokoka mbele Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kufanya jambo yako na mambo yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha nyingine daima mja awe anabaki mutadhakiran anna Allah subhanahu wa ta'ala alimun bikulli shay unapofanya jambo yako ujue Allah subhanahu wa ta'ala yeye iwe kwa nia yako kuwa chochote ambacho nafanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu dhalika fala takhfa 'ala Allah subhanahu wa ta'ala khaifatun hakuna chochote ambacho kwamba kinamficha Allah subhanahu kinajifichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukikuwa ukijua mambo kama hayo basi utakuta mambo yako unayofanya unayofanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yani alayka ta'lama bi anna Allah subhanahu wa ta'ala muttali'an fi jami' umurika dunawiyya wa ukhrawiyya yani ukikuwa katika mambo yako unapofanya sawao katika peke yako sawao kwa mbele yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatali ala dhalika Allah subhanahu wa ta'ala anaona hayo mambo na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni hakuna jambo ambapo kwamba inafichika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ile jambo itakukurubisha kwa ikhlasi lillahi subhanahu wa ta'ala na yule mtu tunapojua yule mtu ambaye kwamba anafanya ikhlasi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala ataweka katika wale ambayo kwamba wamesifiwa katika Qur'an min ibadillahi mukhlisin katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa mambo yao wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tunakumbuka katika aya Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anamwambia ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, فشيطان أرجيب قال وقدمك الله سبحانه وتعالى بعد شيطان إبليس أكاكتا أمر الله سبحانه وتعالى كيش الله سبحانه وتعالى كم لعني كيش قسيمة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين إلا وجواكم أبا يقامبا ولا أبا يقامبا ولا إخلاص eh, katika kwa ajili ya Allah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo anasema fabi izzatika kwa utukufu yako ya Allah ibilisi anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu yako ya Allah kwa utukufu yako ya Allah mimi nitawapoteza wote nitawapoteza waja wako wote isipokuwa wachache katika ibada wako ambayo kwamba wanafanya amali yao kwa ajili ya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala ndio wanavyoona wanaposema kuwa hiyo aya inathibitisha aktharu aktharu an-nas aktharu an-nas fi yawm al-qiyamah aktharuhum mudkhul an-nar waja wengi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya kiyama wengi zaidi ndio wataingia katika motoni kuliko wale wachache ambao kwamba wataingia katika peponi naye ndio ibilisi akathibitisha kuwa hapo akiambia Allah subhanahu wa ta'ala atapoteza na kauli hapo wamekuja illa ibadaka illa ambayo kwamba ikhraju alqalil min alkathir فكثير منهم سيغلون وسيدخلون في النار إلا قليلون منهم alladhina akhlasu niyatahum lillahi subhanahu wa ta'ala wachache peke yao ndio hao ambao kwamba wamefanya ikhlas ni yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au ndio wataingia katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika hao wachache ambao kwamba wametaja hapo ili tuwe katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya kiyama hakika hali ya siku kiyama kuna machungu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tunapofanya ibada yetu tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tusifanye kwa ajili ya binadamu yoyote ndio sababu ya hiyo unapoona mja anapokosa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha anakosa mutabaatu rasul sallallahu alaihi wasallam kufuata mienendo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile alivyokuwa ndio unaona mtu anaanza kuingia na mambo mengi anaingia anatoka katika ibada ima anafanya mambo kwa riya imma anaanza kuingia katika mambo ya uganga imma anakaa katika mambo ya kuwadhuru watu wengine anakaa ama kutafuta riziki yake anatafuta riziki yake kwa kutegemea viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameshapata ameshapatiana ahadi mtu kama huyu kifo kikumpata basi ajue mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata msamehe inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya mtu mwenye kumshirikisha anasameha mwingine akitaka lakini yule ambaye anamshirikisha kikufa nikamwambia Allah subhanahu wa ta'ala hata msamehe kwa hivyo mja ukikuwa katika mambo yako na shirki na mambo yako unafanya kwa ajili ya binadamu jua umeingia katika shirki kwa hivyo rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kifo kisicho kusikupate kwa hali ya kuwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم هو البر الكريم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد كيف نصل إلى إلى الإخلاص؟ ما هي طريقة الوصول إلى الإخلاص؟ أيها الأخ المسلم وأخت المسلمة ndugu Muislamu na dada Muislamu tumezungumzia vipi tunaweza kurudi katika ikhlas na ni katika vipengele ambayo kwamba nimetangulia mwanzo kama kuweka nia yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuepukana yani kuwa na nia kuepukana na kibri na wakati wote jambo la jambo na kufanya ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ufuate mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi hapo utakuwa utakuwa katika ikhlasi lillahi subhanahu wa ta'ala lakini swali linapokuja wakati mwingine unaweza kukuta mja likakuja ikamjia swali sasa mimi nikifanya jambo watu wakanisifu wanasifu mashallah unaona huyu mja basi ibada yake mashallah na swali ni mchaji Mungu nini kweli itamtoka katika hali ya ikhlas la innamal a'malu binniyat Allah subhanahu wa ta'ala anahukumu mtu kutokana na nini na nia wewe uwe katika nia ndio hadithi ambayo kwamba ina inapokelewa na hadithi ya kuwa e, katika kauli ya Adi al-Bashar al-Mu'min wanauliza wanasema Jubair bin Nufair anasema سمعت ابو الدرداء وهو في سمعت قال قال في الحديث سيد جبير anasema kuwa qila li rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithi ni Abu Dharr أبو ذر رضي الله عنه أنسمع قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجل, رجل يعمل العمل من الخير ويحمل ويحمده الناس عليه قال تلقى عاد البشر المؤمن أخرجه مسلم حديث لكو كذيرا أن أبو ذر رضي الله عنه أتوليز ابتما محمد صلى الله عليه وسلم جاء تعبير مسلم أبو ذر أنا فاني أبو خير كيشا أنا Mtume Muhammad sallallahu alaihi akaonyesha kuwa huyo mtu hajatoka kwenye ikhlas bali huyo mtu yani khair yake inaanza kutajwa katika dunia khair yake inaanza kutajwa katika dunia ndio wakati mmoja Mtume Muhammad sallallahu alaihi alipokuwa anasimama jeneza ikapitizwa ikipita mtume wakasifu kuna wale jeneza kwanza ilipita wakazungumzia ubaya huu ubaya hivi na hivi na hivi jeneza lingine ikapita wakazungumzia uzuri wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema nyinyi ndio waja mashahidi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wema na waja wasiokuwa wema au kama qala sallallahu alayhi wasallam Jubair bin Nufail anasema samitu ala Darda wa huwa fi akhir salati وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق فقرر التعوذ منه فقلت يا ما لك يا أبا ذر الدرداء انت والنفاق فقال دعنا عنك دعنا عنك فوالله إن الرجل لا يقلب لا يقلب عن دينه في الساعة الوحدة فيقلع منه. جبير بن نفيل بن جبير بن نفيل أنا سمع المسكي أبو درداء هو الصحابة كفو كتب صلاياك موشى صلاياك تسمع أكيوما أكيوبيا نسمع أكيوما الله سبحانه وتعالى يعني أما يكوش النفاق لصحابة كفو لكن أنا خليلي الله سبحانه وتعالى نيكوش النفاق نيكوش النفاق kisha Ibrahim akashangaa akasema ni nini yeye anazungumza kuhusu mambo ya nifaka akasema wallahi mja anaweza kuwa anafanya ibada kwa kwa kitu kidogo tu akabadilishwa katika saa akatoka katika ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akakuta jambo anafanya kwa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha amali yake ikawa ni hadaa manthura ibn Abbas radiyallahu anhu anhuma yaqul inma yuqfaru ar-rajulu ala qadri niyyatihi mtu anahifadhiwa kutokamana Ibn Abbas anasema mtu Ibn Abbas sahabi jalil anasema hakika mtu anahifadhika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na nia yake yani nia yake akifanya khalisa lillahi subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe na huyo tabi'i Hasan al-Basri anasema in kana ar-rajulu la yajlisa al-majlisa fataji'uhu ibratuhu fayarduha فإذا أخشى أن تصدقه قال yani Hasan al-Basri katika masahabi katika tabi'in wakubwa ambayo kwamba wema aliyotutangulia anasema unapokaa mahali ukakuta jambo unafanya kakujia fikira kuwa inaonyesha kama ni jambo ambayo kwamba linaanza kuja kama riaa kwa sababu ya kitu fulani basi mwamke hapo uepukane na hilo jambo ambayo kwamba linakuwa la riaa ambayo kwamba itakutoa katika katika ikhlas سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الصدق والإخلاص فقال بهذا ارتفع القوم وصدق رحمه الله سئل الإمام أحمد بن حنبل Imam Ahmad bin Hanbal aliulizwa kuhusu mambo ya sidqi wa ikhlas kufanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala qala bi hadha irtafa alqawm wa ikhlas ndio iliyoinua watu na hakika wema waliotangulia walikuwa wakifanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kwainua ndio baada wao kwenda kufariki kila mara wanatajwa na kila mtu wallahi akifanya jambo sawa mambo ya elimu au mambo ya kidunia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika khairi yako itatambulika itajulikana bora ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sio kwa ajili ya kumrudisha mwanadamu سئل سفيان بن عيينة أصابتني ذات يوم رقة فركيت فقلت في نفسي لو كان بعض أصحابنا لرق معي ثم ثم رفوت ثم رفوت فأداني آتي في منامي فطرسني وقال يا سفيان خذ أجرك ممن أجبت ممن أحببت أن يراك Sufyan katika wema waliotangulia wanachuoni Sufyan pamoja ما anasema yani wakati mmoja alikuwa amekaa ikamwingia ya ile kuna wakati mwingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala anapoingia na kunyeshika moyo na hapa kulainika ah, ikamwingia yani ile hofu kisha usingizi kamchukua akamkujia mtu katika usingizi akamguza akamwambia ya Sufyan fanya mambo yako kitaka ajili yako fanya kwa kwa ajili ya yule ambaye kwamba unataka akuone yani kusudia fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio imamu shafi katika ibara yake ya abyak shir ambayo kwamba ni ndefu nachukua beti mbili inazungumzia kuhusu hayo anasema da'i al-ayyama taf'alu ma tasha'u وضد نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليال فما لحوادث الدنيا بقاء يعني uache dunia ifanye yale mambo kwamba ambayo inafanya yani wache dunia ende vile inavyoenda لكن طب نفسا إذا حكم القضاء وإذا وحكم نفسياته كما حكم يوتي بكودة جنب الأخير أو جنب الأشار لكفاتا وحكم نفسياته خالصا وعجل يا الله سبحانه وتعالى ولا تجزى لحادثة الليالي ولا إسيجي كتخوفيش كتقول جيزة خوفه كتكمامه أبا يقرب لنا يبوجة وسيكو نمجانا labda balaa na msiba fa mali hawadi fi dunya baqa kwa sababu haya mambo ambayo kwamba ya kupita ni mambo ambayo ya kupita enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala nausia nafsi yangu na nausia nafsi yenu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya mambo yetu ibada zetu za kidini na mambo yetu ya kidunia tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote ni jamaa uislamu ni jamaa inakusanya mambo ya dunia na akhera usije ukasema hii dunia na hii ni akhera katenga fanya kila jambo lako ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaridhika tukifanya hivyo inshallah tutafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala على وصلت على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة الأجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك مجتمع جمع على هذا أن يكون جمعا مغفورا وأن يكون جمعا إخلاصا لله سبحانه وتعالى ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن الخرافات ومن الإحداث في الدين اللهم أخلص نياتنا واجعل نياتنا لله سبحانه وتعالى خالصة لله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة